А що ж його величність, е, присвітлий цар, що донедавна самодержець Великої Росії з 1654 року вже й Малія Росії, а з вересня 1654 після завоювання Смоленська, Могилева та інших міст білоруських ще й Білия Росії. Як то писали козаки в своєму маніфестові, розісланому до європейських держав, військо наше сподівалося, що з огляду на спільність віри і добровільне наше піддання цар буде для нас справедливим, прихильним і ласкавим, поступатиме з нами щиро і на свободи наші на замишлятиме, а ще примножатиме їх більше і більше відповідно до обіцянок своїх, але здурили нас ті надії. Рішено заразом нас придавити і поневолити. Виговський хоч і розбив під конотопом з поміччю татар, московських воєвод, двох з них взявши до неволі, а князя Трубецького змусивши втікати до Москви, та згодом і сам був усунутий козаками, які е, викричали гетьманом. Юрася Хмельницького з тим, щоб він не вірив королеві, а від царя домагався приречення в правах і вольностях для українського народу для війська Запорозького. Присланий до Переяслава для переговорів князь Трубецький мав таємний наказ царський змусити Юрія Хмельницького прийняти нібито ті статті, які було укладено його отцем Богданом. Доти ніхто тих статей ніде не проголошував, тільки Бог святий знав, що в них було записано. Тож Трубецький прочитав на козацькій раді вже не 11, як 5 років тому в Москві, а 14, і вже й без тих незначних послаблень, як тоді, а з ще більшим поневоленням і утиском. Але хитлива душа Юрієва. Не спротивилися тому неправедному ділу, молодий гетьман взамін за царське благословіння потвердив ті 14 статей, Трубецький передав їх київському воєводі Шереметєву, щоб той напечатав їх і розіслав по всіх полках козацьких містах і містечках. Відтоді і стали вони вважатися статтями Богдана Хмельницького, хоч не мали вже в собі і тих незначних приречень і потверджень, що при покійному гетьмані. Що більша влада, то вона невситиміша. Як то сказано, не клади пальця в державний рот, всю руку відкусить. Справжні статті Хмельницького описано було як вимоги до царя, тож і говорилося в них так. Вначалі изволь твое царское величество подтвердить права і вольності наші. Е, тепер же вони викладалися у формі. Справоздание е, безличного, что в царское величество пожаловал и изволил подтвердить права и вольности войсковые. Друга стаття про збирання прибутків до царського скарбу, майже дослівно повторюючи відповідну статтю Хмельницького, має додаток, який одразу надає їй зловісного значення. Після слів і доходи всякие денежные и хлебные збирати на царское величество и отдавайте в его государеву казну тем людям, которых царское величество пришлет на то устроенных людей, додано, в Київ да в Переяславль. Це вже було відверте наставляння царських воєвод над Україною. До четвертої статті про вільне обрання гетьмана додано такі слова. А по обрании Гетману ездить к великому государю, царю, великому князю Алексею Михайловичу, всея великие и малые и белые России, самодержцу, к Москве и Э, Э, видать его государские пресветлые очи. И великий государь, его царское величество пожалует гетмана по чину, булаву и знамя на гетманство свою государеву жалованную грамоту дать ему велит. Себто зазвичай морди їхати за ярликом до ханської ставки. Статтю 8 доповнено словами «А митрополиту Киевскому, так и иным духовным малой России быть под благословением святейшего патриарха Московского и всея Великая и Малая и Белая России, а в права духовные святейший патриарх вступать не будет». так без згоди самої церкви Київської, яка вже сім віків перебувала під благословінням вселенського патріарха Костянтинопольського, було вирішено передати її під зверхність патріарха Московського, відібравши ж свободу духовну, в наступній статті 9 відбирано і найбільшу свободу державну. Вільно промовляти до світу і зноситися з усіма землями, як сусідніми, так і дальніми, як і здруженими, так і з вороже наставленими. Гетману, сказано там, послове посланников и гонцов из окрестных и не из которых государств к себе не принимать и против тех присылок а в окрестные и не в которые государства послов же и посланников и гонцов от себя не посылать».